Echis cae alopex. Echis epi paliuron desmei huper potamon parefereto. Alopex de pariusa, hos etheazato auton eipen, axios tes neos ho naukleros. Pros andra poneron mocterois pragmasin.